Добро, денес најавив дека ќе зборувам една посебна тема, која што има врска до некаде со здравствените предавања, што од секојаш се проповедале на ова место, па и во скоро време. Меѓутоа сега малку ќе се позанимаваме со мотивите. Мило ми е што брат Зоран малку го начна тоа во полуката. Да се позанимаваме малку со мотивите. Од кои мотиви, од кои побуди правиме нешто, дали случајно правиме нешто за да се покажеме дека сме поправедни од другите или да се покажеме дека сме праведни и така натаму, бидеќи тој мотив, за жал, постои, често постоел во историјата на црквата, постои и денес, и за таа цел ке прочитам еден интересен случај, еден цитат од Духот на пророќството во времето кога сите адвентисти јаделе се. Значи, и свинско месо, и секакви меса, во времето пред да ја добијат првата светлина за здравствената реформа. Дали знаете дека во тоа време, значи, цели 14 години пред првата визија на Елена Вајд за здравствената реформа, Кога сите адвентисти, значи, јаделе и свинско и секакво друго месо, постоела една брачна двојка, конкретно се работи за 1858-1859 година, постоела една брачна двојка која што почнала да проповеда во Адвентичката црква во тоа време да не се јаде свинско месо. Биле во право или не биле во право? Се разбира дека биле. Би рекле, нели? Мегутоа, замислите, Елена Вајт на овие луѓе им напиша сведоштво во кое што ги укорува за тоа што го прават. Често пати, оние што ја критикуваат Елена Вајт, меѓу другото ја критикуваат и заради ова, го наведуваат овој пример Значи, во времето кога сите адвентисти јадали свинско, Елена Вајд напишала сведоќство со укор за една брачна двојка која што почнала да проповеда и да шири поверниците дека не треба да се јаде свинско. Зошто Елена Вајд ги укорила? Се поставува прашањето. Ако тоа што го проповедале овие верници било исправно. Се знали ли дека постои ваков случај? Постои. Современо го споменува и Павле Боровича, која знаете, она стара книга на вечној стени, го споменува овој случај. Овој случај е доста интересен и јас би сакал да го прочитам само делот од сведоштвото, кое што Елена Вајд го напишала на овие луѓе, во контекст на, на нивното проповедање, на нивното пропагирање да не се јаде свинско месо. Инако целото ова, целиот овој цитат можете да го најдете во првата книга Сведоштво до црквата, значи таму се наоѓа, во оригиналот 206 и 207 страница. Прво сведоштво 206 и 207 страница. да слушнеме што напишал Елена Вајд. Видов, значи видов, значи се работи. Кога Елена Вајд вели видов, се повикува на божествен авторитет, се повикува на визија што ја примила. Видов дека вашите погледи во врска со свинското месо не би биле штетни за никого ако се ги задржите за себе. Значи, немојте да проповедате, немојте да ширите, поверниците да не се јаде силско. Значи, ако се ги задржите за себе, ако вие не се јадете во ред, нема штета. Зошто било штета да проповедаат, да шират, да не се јаде свинско месо? Дали затоа што е корисно да се јаде свинско месо? <laughs> Се разбира не. Продолжува Елена Вајти, вели, Но, според вашето расудување и според вашето свакење, вие од ова прашање направивте тест. И вашите акции јасно покажа дека вашата вера не е на место по однос на ова прашање. Продолжува понатаму и вели, ако Бог бара од својот народ да се откаже од свинското месо, тогаш тој ќе го убеди така и да постапи. Господ е волен или сака на своите искрени деца да им ја покаже нивната должност, како што сака да им ја покаже должноста на сите поединци, на кои што им вложил бреме им, им го вложил бремето на своето дело. Ако представува должност за црквата да се откаже од јадење на свинско месо, Господ тоа ќе го покаже на повеќе од двајца или тројца. Тој ќе ја поучи својата црква која е незината должност. Тука е затворен цитатот. Дали добро разбрахме што напишала Елена Вајт тогаш, во 1859 година? Значи, што било проблемот со овие луѓе? Од сето тоа што прочитавме, што било проблемот со овие луѓе? Што било погрешно да се проповеда да не се јаде свинско? Значи, Библијата си постојала со векови. Сите христијани имале Библијата во своите раце. Каде што во Мојсеевиот закон може ли да прочитаат дека Господ на Израелците им забранил да јадат свинско месо и така натаму, и еден куп други нечисти животни за храна. Меѓутоа, како и сите христијани, Така и адвентистите во тоа време се уште јаделе свинско и сметале дека тоа се само старозаветни начала, кои што не важат за новиот завет, кои што не важат за христијаните. Се разбег ги знаеме сите тие текстови во новиот завет, дека се е чисто, дека Господ ги очистил, Петровата визија дека Господ ги очистил и сите тие христијански толкувања. Така верувале адвентистите, по ништо не се разликувале. Се до 1863 година по ништо не се разликувале од другите христијани кога се работи за храна. А тогаш што се случило? Со првата визија на Елена Вајт, дали тогаш заклучиле дека не треба да јадат нечисти меса? <laughs> Не, нешто многу повеќе беше откриено, по многу поголема светлина, многу повисок стандард воопшто, уште во старт, уште од незината прва визија, Елена Вајд почнува да сведочи за еден повисок стандард на исхрана, а тоа е да не се еде никакво месо. Но некако закон, некако тест, како што овие верници тоа го направиле 4 години пред тоа со свинското месо. Туку како едно господово откровение за тоа што Господ сака за нашето здравие, што е добро за нас, како што рековте и самите. Затоа што е тоа природен закон. Затоа што, како што рековме порано, Господ сака и денес неговиот народ да биде слободен од сите болести и сите страдања кои што се случуваат, за жал, во денешна цивилизација, токму заради неправилна исхрана. Се уште се точни Павловите зборови. Се уште е точен Новиот Завет. Се ми е дозволено, напиша апостол Павле, но но не ми е се полезно или не ми е се на корист. Новиот Завет на вистина проповеда голема слобода. Меѓутоа, колку е поголема слободата, толку е поголемо што? Толку е поголемо што? Одговорност. Кога сте по слободни сега например, сега, или ако бидете цар на една држава, кога сте послободни? Прашање. Еве, например, сега мора да плакате даноци, може би сметки, а тогаш не морате. Меѓуто кога сте поодговорни, кога имате поголема власт, За место власт можеме да речеме слобода. Колко е поголема слободата, толку е поголема одговорност. Кога сте послободни, како деца или како возрастни луѓе? Послободни сте? Добро. Слободни од грижи. Да, брат Раде, ние навистина имавме срекни безгрижни детства, но знаеме дека мнозина деца, и тоа денес, за жал го немаат тоа. Тоа е секојаш така. Значи, илјада години да живееме, како предпотопните луѓе, првите 100 години побавно ќе поминат од наредните 500. <laughs> Тоа е такво наше субјективно доживување на, на времето. Како и да е, знаеме апостол Павле, Старозаветниот Израел го споредил со малолетници со некои кои што се наоѓаат под законот, под воспитувачот. А зошто е тоа така? Затоа што се малолетници. На едно место во последното до евреите ќе рече дека и царскиот син, ако е се уште дете, значи малолетен, не се разликува по ништо од што? Од слуга. Го знаете тој текст? Ајде го најдеме да го прочитаме. Послание до евреите. Тука апостол Павле прави споредба помеѓу Христа и Мојсеј, Например, трета глава. Затоа, браќа, свети учесници во небесното призвание, размислете за пратеникот и првосвещеникот на нашата вера Исус Христос, кој му беше верен на они кој го поставил. Кој му, на кого му бил верен Исус Христос? Кој е тој што него го поставил? неговиот татко. Единствениот поголем од него е <laughs> небесниот отец. Како и Мојсей во целиот негов дом. Зашто тој се удостои со слава, Христос, значи, се удостои со слава, толку поголема од Мојсеевата, колку што е поголема почита, што ја има оној што го изградил домот, од почите што ја има домот, како дом. Зашто секој дом се гради од некого, а оне кој изградил се е Бог. И мој се му беше верен како слуга на целиот негов дом, на Божиот дом, за да го посведочи оно што требаше да се сообшти, а Христос беше што? Мој се беше слуга во Божиот дом, а Христос беше што? Христос беше, значи Христос како син е верен во Божиот дом. Ке се вратиме на оваа мисла, само да го дочитам стихот до крајот. Негов дом пак сме ние, само ако слободата и надешта со кои се фалиме, ги запазиме до крај. Е тука слободата. Христос, за разлика од Мојсей, за Мојсей се вели дека бил верен, забележавте? Не се кажува за Мојсей дека бил неверен. Мегутоа, Мојсей бил верен како што? Како слуга. А Христос бил верен како што? Има ли разлика? Е сега, а дека, а дека синот не се разликува поништо од слугата или од робот, ако е малолетен, за тоа споменува во Галатјаните, тоа познатата споредба за во третата глава, каде што зборува за законот, но ново, новиот завет, новозаветниот верник, апостол Павле повеќе не го споредува со, со слуга, не го споредува со малолетник. Галатјаните четврта глава. Првиот и вториот стих, па и третиот. Но велам, наследникот, додека е млад, ама го збунува и преводот, додека е мал, се мисли на оригиналот, со ништо не се разликува од робот, макар што е господар на це. По ништо не се разликува од робот, наследникот, додека е мал, малолетен. Туку е под настојници и чувари до определениот рок од неговиот татко. Па така и ние, додека бевме малолетни, и се кажува, бевме поробени од стихиите на светот. Да не продолжам понатаму, бидеќи тоа не ни е темата. Кога сме малолетни, ние сме под робство. Дори ако сме царски синови и керки. Зашто само со полнолетство стануваме господари на тоа што ни припаѓа. На што се е поробен Они кога апостол Павле го нарекува малолетник во духовен смисол. Тој е старозаветниот верник. Вели на стихиите на светот. Со други зборови, имаме разни желби, имаме разни амбиции, сакаме многу што, ама многу што ни е забрането. Дали го чувствувате вие тоа во вашиот живот? Дали во нашиот живот постои старозаветна, слугинска послушност кон Господа? Значи, многу работи, ја сакам многу работи, ама не ги правам бидеќи ми се забранети, Господ ми ги забранил. А сакам. Има луѓе што сакаат и свинско да каснат, ама со децении тоа не го направили затоа што заради законот тоа е забрането. Од друга страна, апостол Павле вели, се ми е дозволено, замисли. Дали тоа значи дека све прави, што му е дозволено? Не. Зашто не ми е се полезно. И сега, во која категорија би ја ставиле здравствената реформа на Елена Вајд? На старозаветна или новозаветна послушност? Каде што низиниот стандард е повисок, не речи? вегетаријански стандард. Новозаветна послушност се разбира. Зошто? Затоа што сите овие начала и принципи кои што духот на што ги проповеда за здравствената реформа, не се тест, не се закон. Рековме еднаш, незината книга носи наслов Совети, не закони, не правила, Совети, Но ако ние разбереме, а живееме во време кога и науката сета тоа го потврдила, иако со децени после неја, ако разбираме зошто е тоа така, тогаш овие природни закони стануваат морален закон. Како евреите ја почитувале забраната да не јадат нечиста храна? како малолетници или како возрастни верници. Пример, знаете, муслиманите не пијат алкохол, официјално. А тие што пијат, се разбира се, кријат, како што споменав. Мегутоа, муслиманите пушат како турци. Затоа, затоа постои таа поговорка. Како турчин, да и да, отровните чаеви и така натаму. Значи, тоа што не пијат алкохол официјално, значи како правило на нивната религија, го прават од здравствени причини, затоа што разбираат дека е тоа штетно. Не, нема врска. За нив е тоа само едно табу. Не сме и точка. Закон Зошто, како, дали, тука не се замарат, они се размислување на тие, по тие прашања. Се разбира, не били не сите евреи така, такви. Мегутоа, кога нешто правиме затоа што ни е забрането, па дури и не разбираме многу-многу, тогаш сме малолетници. Тогаш сме слуги. Тоа е послушност, се разбира? Тоа е послушност. Сакате вашите деца, кои им забраните нешто, да го почитуваат тоа или да го прекршат. Значи, слугинската послушност е послушност. Слугинската верност е верност. Но тоа не е новиот завет. Тоа е верност, ама без слобода. Господ така да бидеме слободни, не направил слободни со неговата жртва, но сега сака да бидеме послушни како синови и керки, не како слуги. Сака од нас интелигентна послушност, каква што имал Христос во целиот свој живот, дури кога тој бил малолетен, бил помудер од возрастните. Да прочитам уште неколку зборови од истото сведоштво, лупатено до истите овие верници, не се кажуваат по име, се разбира, значи никого не бламираме дури и сега, 160 на години подоцна од нивното време. Но да видиме само каков друг проблем имале овие браке и сестри. Видов исто така велено на Вајд, на 205-та страница од истото сведоштво, дека вие имате погрешни свакење со кои го измачувате вашето тело, лишувајки го од хранливи материи. Овие нешта доведуваат до тоа Мнозина во црквата да мислат дека Господ е со вас, што вие така се жртвувате себе си, што значи вие сте поголеми верници или поголеми светци од другите. му дода веле на вејте, вели мнозина имаат отидено во екстреми или до крајности во врска со исхраната. Зашо се работи? Се разбраме напишено во време, значи кога уште јаделе свинско адвертисти. Значи, не се под екстрем, не се подразбира прифакјањето на вегетаријанскиот стандард, на здравствената реформа и така натаму. Тоа дошло подоцна. Дали се забележале некој пример на екстрем, на крајност? Што би било крајност? Има такви примери. Во историјата на христијанството имало многу такви примери. Има и денес. Постат верници кои што мислат дека ако прават нешто што или ако не прават нешто нито едното, нито другото не е ниту забрането, ниту лошо но ако во нешто се лишат себе си или не прават нешто што го прават другите, дека ќе испаднат поголеми верници или поголеми светци од другите. Пример, ја познам еден верник пред 20-тина години, кој што тврдеше дека од неговото каштевање до, да речеме, 3 години има поминато од тогаш, никогаш не ставил чоколадо во уста. И тој тоа го кажуваше отворено. што би му рекла Елена Вајт? Нема никаква штета ако тоа што го правиш, си го правиш за себе си. Но што е проблемот кога го кажуваш, кога го шириш, кога го рекламираш? Има проблем, значи има духовен проблем. Тука пред 15 години, некој од вас ке се сетат, имавме еден пријател, кој што за жал потоцна развршме дека пред да ја разбере и да поверува во вистината, веќе, значи, во минатото бил толкав зависник од алкохол, што си имаше уништено мозокот. Дел од мозокот му бил трајно оштетен. И тоа беше објаснување зошто на моменти, на, во многу ситуации се однесуваше многу екстремно во некои ситуации. Во една прилика тој имаше речено, јас од сега и тоа многу сериозно, мене ми го кажа, од сега па до Христовото доагање ќе јадам само леп и вода како Илија, се повига значи и на, на старозаветен пример. Се разбира, Илија не бил таков. Илија, со Илија тоа било случај само во услови на екстремно прогонство за тие три и пол години. Иде како требало Илија да јаде само лепи вода, додека е жив, би требало тоа илјадници години и до ден денес се уште да го прави, бидејќи никош не умрел. Но тоа не било случај со него. Елена Вајд би напишала во таква ситуација, го лишувате телото од корисни и хранливи материи. Но зашто тоа луѓето го прават? Го прават, значи, од погрешна мотивација, од погрешна побуда, го прават од скриена гордост или од не знам какви причини, бидеќи јас не можам да ги судам побудите на луѓето. Но тоа се мотиви кои што Господ ги осудува. Затоа Елена Вет напишала такво сведоштво и за некои браке кои што формално проповедале нешто исправно, да не се јаде свинско месо, во време кога сите јаделе, но тоа го правеле од погрешни мотиви. Апостол Павле споменува исто така еден таков фанатизам во првото послание до Тимотеј, да завртиме таму, четвртата глава. Познати ви со овие зборови. Првото послание до Тимотеј, четвртата глава. Да ги прочитаме, бидеќи овде се работи за пророкство, што е кажано за последното време. Значи, за наше време. Почвам да читам од првиот стих. А духот јасно зборува, вели Павле, дека во последните времења некои ќе отстапат од верата, слушајќи измамнички духови и злодуховски учења вели овој превод, демонски, како што бевме навикнати пранеште преводи, демонски учења. Вториот стих вели преку лицемерството на оние што зборуваат лага и имаат жигосана совест. Значи, веднаш апостол Павле споменува која лоша побуда ќе ги тера луѓето на вакво нешто, лицемерие. Значи, желба да се покажат пред другите дека се поправедни или посвети од другите. И сега, мега другото, што ќе прават тие, кои забрануваат да се стапува во брак и наметнуваат воздржување од јадење што ги создал Бог за да бидат употребувани од оние кои веруваат и ја познаваат вистината. Четвртиот и петиот стих – Зашто секое нешто создадено од Бога е добро и ништо не е за отфрлање, ако се прима со благодарност, бидеќи се осветува преку Словото Божјо и со молитва. Мнозина овие, ова прво што напосло Павле, сакале да го применат на адвентистите, откако адвентистите почнаа да ја проповедаат здравствената реформа. Меѓутоа, дали, дали овие зборови можат да се применат на, на Елена Вајд, на духот на пророќството? Не затоа што духот на пророќството ништо не забранува, особено не стапување во брак. Попрво би се применило на самиот Павле, кој што вели, браке ве советувам последно време, кој има жена исто како да ја нема и така натаму. Или подобро да бидете како мене и така натаму. Но и тоа не е забрана. Зашто Господ му забрал на Еремија, кажавте, да не го повторува. Тоа е специјален случај. Мегутоа, делото од исхраната, наметнуваат воздржување од јадење што ги создал Бог, за да бидат употребувани од оние кои веруваат и ја познаваат вистината. Дали да ти сте го исполнуваат тоа пророќство? Не, <laughs> зашто не? Токму така. Сега, внимавајте, ќе поставам прашање, што нема да биде тешко, се надевам но ако се затрчате да одговорите без размислување, може да погрешите. Апостол Павле споменува јадење што Бог ги создал за јадење. Кои се тие јадења? Што е тоа што Бог го создал за јадење? За луѓето се разбира. За верниците особено. Што е тоа што Бог го создал за јадење? Дали се тоа чистите меса од Мојсеевиот закон? Не, <laughs> Господ нито едно животно не го создал за јадни. За одговорот на ова прашање каде треба да отвориме? На почетокот. Каде беше тоа? Создавање или битие? Создавање или битие Првата глава. Во првата глава Господ на човекот му кажал што е создадено или што тој создал или што служи за негова исхрана. И што е тоа? 29 стих. И Бог рече, еве ви дадов секакви билки што даваат семе по целата земја и секакви дрвја што во себе имаат семе, според својот род и вид, тоа да ви биде за храна. Што создал Господ за храна? Што значи ова билки што даваат семе и секакви дрвја што во себе имаат семе? Значи што отпаја од ова? Добро, значи, ајде да го поставиме. <laughs> Што спаѓа, ајде, што спаѓа во... Зеленчукот не спаѓа, зошто? Значи, со само, зашто значи, со самото јадење го уништуваш зеленчукот. Не, значи, не, не го уништуваш ти дрвот кога јадеш овоши. Го земаш плодот, но семето постои и до година ќе роди нов плод. Много интересна дефиниција што има, се што има и што носи во себе семе, ама само растенија. Значи не е живот и, и не други луѓе. Тоа е она што Господ го создал. И сега апостол Павле кога зборува за фанатизам на последното време, Тој не зборува за луѓе што проповедаат да не се јаде месо, особено нечисто месо, туку зборува за такви екстреми кои што пропов... наметнуваат воздржување од јадење што Господ ги создал за јадење. Познавате такви примери? Во историјата имало вакви примери. Имало различни мистични езотерични религии, со така наречени табу човечки правила. Например, следбениците на, на познатиот математичар Питагора од стариот век, питагорејците, тоа била цела мистична религија, па, паганство. тоа не било само математика. Тие а, биле познати, да речеме, по тоа што кај нив било забрането да се јаде граф. И сега тоа е табу. Никој ни не објаснува зошто, како, нема што, ниту смееш да прашуваш. Во мистицизмот нема прашање. Во сатанизмот нема прашање, исто така. Денешните масонски ритуали, исто така, и сите тајни друштва имаат некакви чудни правила, кај што никој ништо не ви објаснува зошто е тоа така. Треба да бидете на 33 степен за да разнаете зашто е тоа така. Но тешко вам ако сте почетници, бидејќи дури и намерно ќе ве лажат. Или ќе ви даваат погрешни одговори затоа што сте на прв степен, на втор, трет, четврти. Не сте на висок степен на иницијација. Така е ако биете, значи, овци на овој свет, било чии, партиски, тајни друштва, мистични, секакви, само не Христови овци. Ако сте Христови овци, Господ ви ја дава најголемата чест уште во стартот. Царски син и керка, принц и принцеза. Ако сте овци на некој друг, вие на почетокот, таму, имате титула гуштер, а потоа, зависно од вашиот еволутивен напредок, ќе стигнете до некаде. После тоа. Господ не ве третира така. Господ сака да бидеме негови деца. Дали сме негови деца, дали сме и негови слуги воопшто, дали сме било како послушни, ако сме послушни, дали сме послушни како слуги или сме послушни како синови и керки. Тоа нека биде прашањето што треба да си го одговориме себе си, затоа што само ако бидеме послушни како синови и керки, неговите начала стануваат за нас морален закон. Дори оно што по природа не е морален закон. Например, исхраната е чисто природен закон. Било дело тоа, било церемонијален закон. Значи, луѓето знаеле за чисти и нечисти животни пред да јадат месо и млечни производи, затоа што знае, требало да знаат кои животни се за жртва, а кои не се. Значи, Таа поделба започнала од церемонијални причини, потоа била проширена од здравствени причини, меѓутоа за евреите сега тоа било закон и нема тука разлика. Морални, здравствени, церемонијални, граѓански. Евреите ништо не разликуваат од тоа. За нив се е закон. Сите тие 613 заповеди, дали била четвртата заповед од Декалогот, или таму жената да биде нечиста толку и толку денови после рагени, тоа за нив е закон, и едното и другото. Но во Новиот Завет се прави разлика, што е морален закон, а што не е. И како поминува времето, значи денес, на крајот од времето, имаме најголема светлина. И денес и оно што никаде го нема во Библијата запишено. Библијата не зборува за цигари, не зборува за кафиња, не зборува за нејадење месо, да речеме, <laughs> да, добро дроги. Не треба да го има некаде запишано, за да знаете што чини, што не чини, што треба, што не треба. Секем еден верник, уште беше пријател на почетокот на 92 година. Тука беше Киро Шемков, тоа жив и многу гласен. Во, во скоро сите, и тоа беа младински часови, многу сакаше да присутствува на младинските часови. И толку беше збунет од некои дискусии што тогаш се водеа, и овој рече пријателов, не искам да го споменам, да не, <laughs> да не му нештетам на угледот, иако го познавате кој е не живее тука во Македонија одамна. Вели, абе дајте ми на хартија напишено што сме, што, што не сме, да си знам од вака кога да слушам збунецо. Шемков кажува едно, Ванја Лазе, сите кажуваат други до ова и са каша попали. Па. Дали, браке сестри, ви треба на вас нешто написмено за да знаете што треба, што не треба? или го имате духот на таткото во вас, духот на посинувањето, кој што ве води, ви дава разум, мудрост и разбирање што е добро за нас, што е на слава Божија, а што е лошо и не го прославува Господ во нашиот живот. Верувам дека ова второто го имаме и треба да не води. Затоа што тоа е суштината на првата ангелска вест. Бојте се од Бога и воздајте му слава. Зашто настапи часот на неговиот суд. Ние можеме некому да му воздадеме слава, ако на вистина самите тоа го чувствуваме. Не можеме некого да го славиме по диктат. Например, Тито е најсакан човек, да врескаме цел ден, или да живее Сталин, или Ким Ил Сунг и така натаму. Ако тоа не го чувствуваме, ако е тоа нешто што, затоа што сите не учат така да правиме, како што беше на времето, тоа не е тоа. Господ не сака таква послушност. Сака да му воздадеме слава, значи ние самите од срце, од внатре, да го прославуваме. Да разбираме дека е тој достоен за слава. Да разбираме дека неговиот закон е најдоброто за нас. Да разбираме дека се што тој сака за нас е од љубов за нашето добро, за нашиот најдобар интерес. Нека му е фала и слава. Амин.